Hakerzy popijana Coca-Cola Nie jara mnie to, jak kilona Żywora Wnoszę toast, budę polał niby golas A dziś dosyć dużo skonsumował, wierzyć polas, Masz nas być udawać miejsca miasta do nas oraz Przynieś tam pytam, bo ja płonę Smak mam, plan mam, dziś kierman, chwilą nie tonie Złota Wielkopolska jakoś za ten gonie chwytam w dłonie Standardowo schłodzone i nocne w regionie Osobiście sztuka sztuce, dziś się włóczę szklana forma peszy dnem Więc zawrócę to dziś wiem, będzie tu o e, Zielony w górę, kielony Zapraszamy wszystkie samotne panie. Kielony w górę, kielony w górę, w górę. Kielony w górę, kielony w górę, w górę, w górę. Kielony w górę, kielony w górę, w górę. CDN, kasę niżej, ale zjem 1,7 PLN Taki sen dla mnie tlen, pęka obóz poza szkłem To do życia budzi mnie, a więc cięższana forma Nie są w pracy, taką formę wolę raczej Ostrość tracę, myląc kroki, nie NWK, więc nie zwłoki, więc nie gości Są organizacie, może przypadkiem zabić swoich gości Gdy leżysz spity jak świnia i nie pilnujesz drani oh Którzy robią to chcą, bo wszędzie są tacy sami A te cebie pijani, na sali poszukiwani Bo browari porwali, za kotarą schowany Obserwuję sytuację, lekko zestresowany Ciuro, ciurek, perwera, element w behamy Na gorącym przypalony, ale nie złapany Raz na wozie, raz pod włosem, sytuacji kolebka Kolejna do kolebki Ona jebka Kielony w górę, kielony w górę, w górę Kielony w górę, kielony w górę, w górę, w górę Kielony w górę, kielony w górę, w górę Zapraszamy wszystkie samotne panie Kielony w górę, kielony w górę, w górę Kielony w górę, kielony w górę, w górę, w górę